İmam İbn Teymiye rahimahullah bunu Ahmed bin Hanbel'den dolayı ne yapıyor naklediyor. Ve İmam İbn Teymiye devam ediyor. Diyor ki rahimahullah ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش yani biliyorsunuz Cehem bin Safvan ve ona tabi onsan insanlar Allah Celle Celaluhu'nun arşın üzerinde olmadığını iddia ettiler. Tamam mı? ولهذا yani İbn Teymiye diyor ki ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة tamam mı? Ana لو وافقتكم كنت كافرا İbn Teymiye onlara diyor ki rahimahullah ben diyor sizin sözlerinize sizin bu edindiğiniz inanca diyor muvaffakat edersem ben kafir olurum. Tamam mı? لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ قَوْلُكُمْ هَذَا كُفْرٌ Çünkü biliyorum sizin bu sözünüz küfür sözdür. Siz kafirsiniz demiyorum. Ama siz sizi tekfir etmiyorum ve siz kafirsiniz demiyorum. Ve entum indi la tekfurun liennekum cuhal. Ve siz benim yanımızda kafir değilsiniz. Çünkü siz cahilsiniz. Allahu Ekber. Adam diyor ki Allah arşın üzerinde değildir. Ve diyor ki kim dese ki Allah'ın arşın üzerindedir o kafirdir diyorlar bu Cehmiye e, mezhebine veyahut da Mu'tezile e, fırkasına mensup olanlar. Buna rağmen İbn Teymiye diyor ki sizin bu söylediğiniz söz veyahut da inancı ben edinirsem diyor ben kafir olurum. Çünkü bu sözlerin küfür olduğunu ben yüzde yüz delilleriyle biliyorum. Ama buna rağmen ben size siz kafirsiniz demiyorum. Çünkü siz benim yanımızda cahil insanlarsınız. Her ne kadar siz size ulema sıfatı veyahut talim sıfatı verilmişse de siz benim yanımızda alim değilsiniz Ey bu meselelerde siz cahilsiniz. Bu cehaletinizden dolayı sizi mazur görüyorum ve Allah katında mazur olabilirsiniz. Tamam mı? Ve kana hâzâ hitaben li ulemâihim diyor. Ve kudatihim ve şuyuhihim ve umarâihim. İbn Teymiye'nin bu sözü onların hakimlerine, ey kadılarına, imamlarına, şeyhlerine, umaralarına yani imamlarına ne yapıyor? Bu sözü onlara söylüyor. Ve asıl cehlihim şubuhat akliye hasalat li ruusihim. Ve diyor ki bu diyor bu meseleden dolayı olan cehaletleri diyor bu tür şeyler etrafında diyor şüpheler vardı. Bu şüphelerden dolayı bu inancı veyahut da bu sözü söylediler. Tamam mı? Dolayısıyla dikkat ettiğiniz gibi bu cehalet veyahut da hata veyahut da tevil veyahut da taklit nedir? Özür ve tekfire ve küfre engel olabilecek. Özellikle muayyen olan bir kişi ise. Belli bir kişi ise. Ve Şeyhül İslam rahimahullah gene devam ediyor.